Zaitza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifasistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Ikasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Gazteak gara, antxetamina, eguerdiko bitamina. Harun batetan, ordu batara orden gutxitatik ordu bietara. anxetaminaren jarraitza jok, e, eh, mentxe gara, ba, kurtxo, bueno, hasi ginen kurtsa aurreko batean, kukutzaren inguruko saio berezi bat eginez, baina gora hasten gara ofizialki edo, esango dugu behintzat, ze beti mugan dauden gure lagunak hor agertu dira, ba, saio azten den ba, hankartzen dira kontrola egiten, eta <laughs> bueno, bera jeire ongiterri amango diegu. Eta bueno, e, ba, saio hasiko dugu, Eta esatea, kuñan esaten dula lehengo urteko ordutegia, baina ja, urte honetan e, luzatuko gaituzte pixkat, orduan amabitatik ordu bitara ingo dugu, atxeden aldi batekin tartea. Eta, nesta gentsuten zait? Bale, pues, <laughs> nire bendago, kaixo berriz ere, eta, bueno, abez ezango lehen muiziko saioa, e, lehenago ere egon gineadako zukutzen inguruan hitz egiten, Baina, bueno, ja antxeta berez denarekin eh, aurten, e, eh, oza, gaur hasiko dugu, eta, bueno, aduriztek esan dizu gutxi gora bera nondi joango diren gure aurtengo eh, pausoak, baina, bueno, bestela ere, mezta sigaren hitz egiten gubiok, betiko moduan, ba, esan beharra dago, beste jende askore etorri dela gorkoan, eta e, urrengo saioetan ere espero dugu beste herrietako jendea ere gerturatzen jutea, Ba, izan ere, dakizuen bezala antxeta minan gazte mugimendua jorratuko dugu, eta ba, gazte mugimendua bai irunen, onjarbin, urruñan eta endaian. Eta, bueno, beste herrietako gazte mugimenduen inguruan ere, ba, zenbait komentario eta barre egingo ditugu, baina horiek gira gure hilora beraz ezagutzen ez dagintu zuen ere, ba, ezagutzeko aukera duzute orain, eta ea, aurtengo kurtsa ongi hasten dugun. gente di strada, passo sicuro, si lascia dietro le ferite, la censura, seguendo l'istinto di un ritmo elevare e vive bueno, eta orduan orain beti bezala, ba, bueno, komentatu diezu pixka bat zeitz egingo dugun gaurkoan? Ez, egia esan ez, nagur bat, e, kurtso berrian hasiera eta horrein ez diet txapasartu. <laughs> Bueno, orduan hasiko dugu ondo, eta, bueno, esatealen besan bezala, ba, beste herrietako jendea ere hemen dugu, eta, bueno, artean endaiako maian edaukago. Iba. Kaixo. Eta hori ba, lehen egon ere egontzen, beraz, atzuek horretuko duzue. Eh? eta ba, gaurkoan ere gurekin batera egingo du irratsaioa eta bueno, ba, gaurkoan egingo duguna izango da betiko lez ba bat eta berriak edukiko ditu hasieran hoize hemengo ingurukoak mundukoak eta bueno ja fisalduzatu dezakegu da Hori da, eta gero ja e, beharra barra dugu amaiter ditatikan ordu bat ala orden gutxitara horre ba, dolako mm, inpas moduko bat eukiko dugula izan ere amagos minutu doietan e, pausu media sartuko da ez? Bai, hori da, pausu mediako bere saioa sartuko da eta gu atxeden hartuko dugu. Hori, amagos minutuz da ba, negarregin edo gu faltan bota edo nire zutena eta gero bueltatuko gera segituan e, ordu bat ala orduan gutxitan eta, eta hori hasiko gara bentsat gaurko saioan e, ba, ingurutako herrietako udako repasotxo bat ingo dugu ba, klasera botatzen zarenean egu da guztia komentatzen duzun modua, ba, antxetan ere komentatzen dugu, ez, biskaratu daran zer duguna. Eta horrekiko ditugu, ba, herri ez derrinetako jendea, ez, e, irundikan, izango dugu lakasita gazte txetik e, june. Hori da. Gero, <laughs> erbait ere, irundikan berandago izango dugu 15 e, emeko inigo, Uh. Hori da, eta gero ikusten duzuen ez adorizne ez dago sobera ez <laughs> gaur agertu nek eta gaur enteratu nek zailena. Ba, orduan, eta gero, <laughs> eh, endaia atika endakago maiane, maiane edo maiane, dena beti ez duela esan. <laughs> Eta berak ere komentatuko diogu pixkat hori, eta gero daukagu e, ba, onjarbiko gazta asamladako kidea den bainat eta berakin ere komentatuko dugu, udan onjarbin ere asko egin dituztelako, eta gero baitere komentatuko dizu dugu, ba, urruñakoek egin dutena, ez dakit e, beraiekin kontaktatzea izango dugun, hori beti bezala irean utziko dugu. Hori gure irratxa joaren zin dugula kontaktatu elkarrizketa egin nahi dugun jendarekin. Bai, oso gure izaleraren parte da gero, ez? Bai, ja, zein bai. identi da. Eta gero ja amaitzeko, ba, atal berria daukagu, ez? Bai, hori da, e, ba, kontaktatu genuen xufirekin, ba, ezagutuko duzute, lehen antxetaminan ibiltzen zelako, eta, bueno, ba, torriko da pixkat, e, musika taletaz hitz egitera, prinsipioz bi astetik behin, baina asko motibatzen bada, ba, egian, astero esango dugu etortzeko. Hori da, eta, eta, bueno, bukatzeko pentsatzen dut, e, beti bezala rata da dos patas aria banatuko dugula, dakizuen moduan rata da dos patas aria, ba, momentuan, e, rastreroen edo gaizkien portatu denari ematen diogun sari bat dela eta ba, beti bezala beste dauka horrek, rantxera moduko bat eta zen proposamena irekita gaude, dakizuen bezala, daukagu gure e, e-maila dela antxetamina antxetamina arroba gmail.com eta gero ere telefonoa badago, enei zoroiten Ni erez kuñare bat jarriko dugu e, gure txaparen ostean Eta, ba, hori, gutxo gara pera hori da gaur rantxeta minan espero duzuena. Eta esatea ere, Mariano gurekin dagoela hor maian eta ja arazoekin hasi dela. eta zintzilik irratiek aurkezkerik Aiako harrika da. Ostegunero zortzietatik aurrera, antxeta eta oihartzun irratian, eta ostiraletan bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. Aiako harrika da. Ta bueno, esan bezala, ba, Mariano Horretorri da, eta entzungo zen duten berriro bere trastakeria egin duela, baina bueno, saioarekin aurrera garraiteko dugu, hor dago jonatzen ja. Ta bueno, esan bezala, ba, berriekin hasiko gara, eta bueno, berriak eta agenda, esan bezala, ba, jendea asteburuan ba, pixkat deskonektatu nahi duelako, eta gauza komentatu behar dielako. Eta azteko, ba, urriak zeian hasi zen, ja, garagardo eguna, oi hartzunen, eta bertatik pasatzen bat zerate, jakitea, bertan hogei garagardo motaz berdin eta gongo direla, eta musika jaikiroa, eta bertan afaltzeko aukera egongo dela, eta bihar dela, eta beraz, animatu zaitezte, bertaro hurbiltzea. Bestetik, gaur, e, kukutzaren aldeko manifestaldia dago laseietan, sagaradoko horrezenetik aterata, eta, bueno, e, eh, gaztetxe gara lelopean, eta beraz, e, ez baduzute zerro egiteko, animatu bertara hurbiltzea eta egondako joen ostean, ba, gure eri, ba, apoioa, e, apoioa, apoioa ematea <laughs> esago dut, zeita Babesea. Ba, babesa, jude, babesa ematea, eta, bueno, animo kukutzako egi, bai, eta jende urbiltzen den bertara. Baitarea aipatzea gaur, kugantxun, e, eh, amartaretatik aurrera, jarkore gaua dagoela, eta bertan eh, gozatzeko aukera izango zute, guikan nachos, <laughs> eta kanzer taldeekin, esan bezala, amartaretatik aurrera, kanjun. Eta baitare gaur, kabigorrin, ba, hori amaiketatik aurrera, The Induction taldearen kontzertu da, Eta ma biterritatik aurrera, ba, saleita estepirekin, ba, itxi arte hongo da hor pintxatzen, e, ba, moduan, edo, eta ba. Eta baita ere komentatzea, Juri Tabernan, e, lehen Mosku Tabernan zenan, bertan kontzertua dagoena, eh, Draken, eta beste talde bat, ez naiz laura izena, barkatuko didate, baina, bueno, ba, bertan badagoela kontzertua. bueno, gaur baitare, saran antifasista festivala izanen da, bostetan hitzaldia eta zortzitan kontzertuak, e, eskakaitan, The Oppressed, Never Surrender, Tommy Gun After eta Tortuga Sound talde joko dute. Eta Gipuzkoako bertsolari txapelketa ere aurrera doa, asteburontan izango dira azken bi final 8 gaur e, lasarte horian. Amaia iturriotz, Uxue Alberdi hainoa girra zaldegi, oian nahi guaran apalategi eta andoni otamendi jokatuko dira kulturretxean, boster ditan, eta bihar e, irunen izango da saioa, amaia antzokian boster ditan baitare, eta Iñaki Zalaia, Laia Martin, Aritz Kasabal, Urko Egana, Manex Mujika eta Asier Sasietak kantatuko dute. bihar, e, igandean, zabaltza plazan, merkado bidasoa izango da, bigarren eskuko azoka, eta beraz, eh, bertara zerbait erosin ebozute, edo ez dakit pentsatzen dut, eramateko gauzak egongo direla, edo postua gartzeko, ba, gerturatu bertara. Bueno, eta berriekin hasiko gara, jendaren ostean, eh, agian baten bat aztu zaigu, barkatuko zute, baina, bueno, gaur pixkat presaka ibili gara prestatzeko orduan, <laughs> eta beraz barkatu. Eta esatea, berrietan, ba, lehenko iruan, e, eh, pasaden asteko iruan, ez dakit oste artea zen, e, Josu Ginea presoaren e, se, bilagun e, autoestripo bat izan zutela, ba, berta, bera, bizitatzera joan aziela eta bueltan, E, eh, biako gaude, baina bueno, beste hau adibide bada, ba dispertsio kartzelen dispertsioaren asuntoaren inguruan, eta bueno, ez da lelengo motako gertakaria olakoa gondena, baina kasu honetan zorionez, ba biako gertatu dira, eta bueno, pixka eta atentzioa ditzeko, ba berri mota hau badaukagu. <coughs> e, pasadena ostegunean e, marlaska izagutuko zute, eh? grande marlaska jauna, gure lagun mina, ba bueno, e, iruñan egon zen, bertan hitzaldi bat ematen zuen, etik justizia, bu, e, bai inkomunikar, itortura ez justizia etikaren itza, itzaldia eman zuen, Jesus, nik uste inkomunikar egiten dula, baina tortura eskustiziatik ana ez dakit hori nola aurkeztuko dugu. Bertan, eh, kanpoan, ba, atxilotuen zenitartekoen ba, talde bat eh, gerturatu zen, eh, beraien intentzia zen prinsipioz ba, galdeketa bat egitea marraskari, baina, bueno, pentsatzen zuten bezala, etzen hurbildu eta han poliziak tabar gerturatu ziren, akordonatu egin zuten, eta beraz ezin izan zuten ba, bere funtzioa bete, azkenean hauek, eta aparte, ba, itzaldian zaudelarik e, egin zioten, ea, e, torturaren inguruan, egoten diren salaketen arira nola berak e, baktuatzen ba, duen, edo lan egiten duen, eta berak bota ba, perla edo esango dugu, ba, e, denuntzien erresoluzioak egiten dituela serietate puntu bat ikusten denean, nik ez dakit zer dituko dion gizon honek serietate puntua ikusteari tortura denuntzia batean, ez dakit eskua izatea edo, bueno, hori ja, bere gautza izango da. Bueno, eta berri baun bat ere badukagu, atzo, atzo bai, e, ostirala, goizeko iruetan, iritsi zen, Xabier Etxeberria presoa eh, azpeiteara, bertan Audientzia Nazionalik e, eh, Nakuntzako Unibertsitatean egondako ekintza baten gatikan, ba, uzi peratua egin zuten, baina azkeneak e, absolbitu egin dute, eta, bueno, beraz, ongi etorria, Xabier Etxeberria azpeitearari. Eta, bueno, baita ere komentatzea, e, ez dakit jakingo zuten, aste honetan, e, ba, telebizetan eta gertu dela, Pablo Hasel raperoari e, eginiko ba, deklarazio hartzea edo bar, atxilotua izan zen, eta deklarazioa egin bar izan zuen Audientzia nazionalean e, ba, bertan bere abestitako batean, ba, su, suposatzen delako e, terrorismoari goraipenak edo egiten dizkiola. Lako. pasan cinco años en la cárcel y luego los que más luchan para cambiar este sistema, que ni el político más mentiroso. Bueno, eta komentatzea ere e, e entzuten zait, bai, onda. Bai, hemen dakago berez ere Mariano Naixo ba, bere atal guztien baitan dago eta oso potentea da izan ere oso oso ongi prestatzen dulako <laughs> egunero. Eta, bueno, esatea e, kukutzako manifestaziora deialde egiterakoan nik azpimarratu nahiko nuke, izan ere azken egun hauetan aresek emandako ba, komentarioak girela eta izan ere bere ustetan ertzainaren erantzuna orekatua edo konpentsatua eta oso profesionala izan omen zen. Eta, bueno, ba, azpimarratzea berriz ere aldarrikatzen ez bada olako erantzun fasistak e, eh, onardezinak girela, beraiek ez dutela onartuko eta berriro ere hori gaitezkela olako erantzun e, polizial batean, ez da lehenengo aldia Espainiar Estatuko indarreko horrela erantzuten dutela herriaren kontra, eta nik uste dut ere kukutzaren gaia, ba, kukutza berak e, ba, adirazten duen azkain ere, ba, bihurtu dela azkenan berriro ere Espainiar Estatua gaukan jarrari aurre egiteko e, fronte bat, eta nik uste dut garrantzitsua dela gaur bilbora hurbiltzea izan ere ez da lehenengo aldia, Euskal Jai daukago erren adibide, edo gaztetxeko, gaztetxeko gaztetxan ere askotan jasan dute munip, e, munipen, ah, munipen e, erasaldiak, sentitzen dut ez da dut itzego erabiltzen baina, eta bueno, ba, hori, deialdia egitarako momentuan, ba, albaldin zute eta ne baldin eta nerekin bat baldin bazatuzte, seietan bilbon. <laughs> Le llaman democracia a que el pueblo pinte menos que una actriz porno quejándose por los cuernos. tiempo pasa y los de siempre en el corrompido poder. Y lo menos que podemos y debemos hacer es joder. Cuando la inmensa mayoría de la policía es facha y con la plebe dormida la esperanza de un mundo mejor se marcha. Que apoyar a Franco no es delito sino algo normal. Y quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal. Políticos se preocupan cuando Hassel agarra el micro. Que su democracia solo es poder para los ricos y por atacar a los culpables los terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. hubo solo hacen una cara de Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura adornada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con Porsche y partidos de padre. Bueno, estaba Italia y aipatzea, gaur e, ba, basauriko espetxaren aurrean e, kontzentrazioa gongo dela, e, Ibon Iparragirre Iparra presoaren egoera salatzeko, berta, berako gehi urte dara matzata arekin eta bueno, be, bere goera lasgarria ba, denunziatzeko, ba, bertan kontzentrazioa egon izan da, amaikat erritan zen, ez dakit garraituko duten, eta bueno, animoak Ibon Iparragirre ere. Si parte de los más grandes andan en la cárcel. Pienso en balas que nunca de jueces nazis alcance. Y ellos controlados por archimillonarios, no los leeré. Yo leo caos en la red, la Jaino Rebelión.org. Soy el que quiere igualdad y no reinado. Que le den apoyo a Tino Pérez y al tonto de Ronaldo. Te hablo de vivir en un mundo no muerto y desolado. De patas arriba donde el Papa realmente es el diablo. Los niños aprenden que aquí mandan los malos y se vuelven cabrones en vez de querer cambiarlo. No me digas hablando de cambios te asusta. Bueno, magos de dagoaz, egin aldu zuten edo nahi duzutena, nahi iturtzen gara, lorden gutxitan hemen berriro. Pagando penas por intentar cambiar este sistema de mierda que va a acabar cayendo por su propio peso. En especial, que lleva casi 30 años encerrado por robar bancos y dar el dinero a necesitados y luchas sociales ni sus leyes fascistas cumplen, que se inventan todo tipo de patrañas para seguir teniéndolo entre rejas cuando ya ha cumplido esa injusta pena. Aquí si no tienes millones no te sueltan, y más cuando sé revolucionario. Libertad a Casellas, libertad presos políticos. anchetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Eguerdi eterdi ebeitia berri emanalia uskali ratietan. urriaren zazpian antxeta irratian estrenu mundiala. Metal garrasia. Yeah! Musika. Berriak. Euskara fails. Akatsugari. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan, laurogeta bederatzi.zazpi FM. e, bueltan gaude dagoeneko, ba, esan bestela laur den gutxetan, eta hasiko dugu saioa, bueno, berrartuko dugu saioa gaurkoan, ba, esan bestela, herri ezberdinetako udarako errepasotxoa egiten, eta nola ez ba, irundik hasiko gera, izan ere, ba, lakasita gaztetxeko kidea dugu hemen, e, egunon, june? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, beraz, e, eh, desan bezala, ba, e, komentatuko diguzu pixkatu daran e, eh, zer egin duzuten, ez? Bueno, ez dago, asko komentatzeko, baina, bueno. Ba, <laughs> bidasoatak egin bukatu genuen kurtsoa eta urtero bezala udan oporretan egoten gera. Eta bidasoatak e, pixkatu gogorarazteko, komentatu zen bere garaian, baina zertan datza edo? Ba, bidaso aldeko talde batez ere punkiak elkartu ziren, e, bai bazkari bat egin zen, eta gero kontzertu sorta jarra. Oso ondo, beraz ikusten da musika ere mugitzen dela gaztetxean. Eta hortaz gain, ba, udarako oporrak hartu ostean indarra ez ez? Bueno, San Migueleko auzo, auzoko jai egin hasi gara. Kurtsoa, e, antolatzen hasi ginen auzo elkartarekin batera, eta ostiraleko kontzertuak guk antolatu genituen eta oso ondo juntziren egia eh, esan Beraz, auzo giroa indartzen ibile eta hortaz gain ere ba San Miguel auzoko eh, gauzen artean e, ba kukutzan abestian atzuten ari garela eta komentatzeke dago ere bai zeo zerrez horren inguruan. Bai, kukutzan gertatutakoaren gauza tristearen ondoren ba, guk erantzun bat eman nahi genion, eta kontzentra bat egin genuen, naiz goratzen zegunean. Ostiralean izan zen kukutza bota zuten egunean. Hori da, egun triste hori. Bai. Eta gero baita txerrendula martxa bat egin da, e, argazkiekin, zabaltza plazan, hori San Migueleko jaiekin batera izan zen. Beraz, ze argazkietan e, zer ikusi ziteken? Ba, bai kukutza zer izan zen, bere muina azkenean, eta gero zer egin zuten kukutzarekin, bai kukutzako jendearekin eta bizilagunekin batez ere. Beraz, agerian utzi zenuten duten egondako kontraste hori ez, e, berez zena eta e, ukizun erantzuna. Bai, azkenean ba, zerbait oso positiboa zena oso negatibo bihurtu dute bueno, baina esan bezala ere askotan komentatu dugu eta kukutaren espiritu hori dugu gaztetxe gaukatenek, ez azkena. Bai, eta positibo hori ez dute inoizken duko. Hori da, hori da. Horre, nadiraz argiak erago, ez? Bai. Fagota <laughs> gotarrak. Eta... <laughs> Bueno, ba, ez zer gehiago akazun komentatzeko, ez dakit kurtsuari begira edo aurrera begira? Ba, kurtsua atzoa ziren genuen batez ere ja la kasitan zer gauzak egiten, Pixarreko kortak jarri benituen, Tako Mexikarrekin eta Kriston Giropolita gontzan. Hmm. Eta berri zostiralero zazpitan hasi gara elkartzen, eta mundu guztiari etortzeko animatzen diot. Eta gero tailerrekin ere hasi gara, bai vegeta tailerra eta jaklaba. Eta noiz dira, biak? jaklaba aste hartetan, seitan, eta e, vegeta tailerra aste azkenetan seitan ere. Oso ondo eta... Eta gehiago nahi ditugu ere. Hori da, proposamen irekiak gira berez ez, bai. e, bertan egiteko. Eta gero e, badakizu debate potearen e, proiektu azte lan joan edo? Poliki poliki da. Horendik <laughs> ez, ez gara martxan jarri eta ikusiko egua ber aurrerago zer gertatzen den horrekin. Dakigu. Eta bueno. baita seksualitateari buruzko zerbait egin nahi dugu, eta horretan buru belarriari gera, eta a ber, aurrera juten den. Beraz, eh, argi guzten dugu, asamblea da irekia dela, e, zazpiretan izaten dela, beraz, han ere proposamen guztiak eh, hartzeko prese zaudete gaztetxean, eta ba, kokatzeko lekua edo, ez dakiten entzako edo, e, non dago gaztetxea edo. Ba, kalea esan da, naka hogei, bueno, jende guztiak ez du jakingo, baina bai San Miguel eta nakaren artean, tanatorio parean, <laughs> testigos de Jehova, hola, gaude, kompainia <laughs> politean. Bizilago lasaiak, beraz, bai. <laughs> Eta, bueno, ba, orduan, hola, ozten dugu, e, deialdirekia, tailerrak daukazute eskura eskura, osea, momentutan joteko aste arteetan jaklaba, ez? Eta bueno, jaklaba jakintza zutela, ez? Zer den? Igual hitzakien bakarrikan software askearen buruzko tailerra. Oda Linuxa bai. egiten duzute Oida. eta han programazioa lantzen duzute edo bai eta edozein gauza, azkenean software librari buruzko edozein gauza eta norbaiten zerbait jakin nahi badu etortzea eta galdetzea oso ondo. Eta vegeta taller ere, bai jakingo duzute oso plater goxoak sukaldatzen, giro politean, ardotxoren bat hartzen eta horrela, hori aste eta zazpietan. Zazpietan da. Oso ondo beraz hori eta zakit komentatzeko zeu zer gehiago hemendikan? Ba... Dena juntzaitez dela gaur atxatlean kukutzaren manifara. Hori... Eta lakasitan aurkituko gaitu zuela oso ondo. Bueno, ba, horrela uzten dugu, eskerrik asko june, eta ez dakit, e, mila esker. Zuei, <laughs> beti bezala. bueno, eta irunekin jarraituz, eh, esan beharra daukagu, irun, eh, guretzako euskal herria izan, Espainiar estatuaren baitan dagoela, eta bere baitan egonda, ba, zenbait jai, E, ba, arrotzak onartu behar dituela, do onartzera behartzen dutela, hoien artean urriak amabi dugu, eta horren inguruan hitz egingo dugu hain zuzen ere xufik, e, xufi ba, irungo gazte mugimenduan ibiltzen da, Eta hori, hori dela eta ba, komentatuko digu horren aurrean zer e, zein eratzen eman duten irungo gaztek, e, guardi xufi. E, bai, berdin. Bai, beraz, este, komentatu iguzu e, horren aurrean, asteko urriak amabi zer ze jai da? Bueno, bai, igual horren izango zen komentatzen nondikan datorren jai horri, Eurriak amabi da, deitzen diote Fiesta Nacional Espainian, bueno, akigun bezala bera nazio itzakin erabiltzen dutena, gu estatu bezala erabiltzen dugu, baina, bueno, bere identidadea indartzeko edo erabiltzen duten jai bada. Jai hau dator, mila lorunda eladoita eh, amabian, e, eh, pues, eman prozesu batzuek, eh, eraman zutela Espainia izatea potentzia mo, imperio mundiala eta munduko potentzia undinetariko bat. Egon zen konkista, Granadako azkeneko estuarekin, eta to, eh, topatu zen Amerika. kolonen mm. topatu zen Amerika. egin Amerika zela zira batean, baina, bueno, horre jarri zituen martxan, ba, bueno, batetik globalizazio prozesua martxan jarri zuen, beste batetik kapitalismoaren, kapitalismo merkantilistaen hasiera izan zen, eta horrek eramantzun lehenen gurtetan, e, eh, Espainiari imperio izatea, ba, bueno, ba, eh, territorioz eta, pues, imperio handiena eta, eta potentena garaian. Orduan, e, pues, beraina rotasun horrekin, pues, horra zizen e, fiesta nazionala deitzen den, aldia dela hispanidad, eta ba, gaur egun Espainiar Estatuan e, eh, imposatua denarren, dakigun bezala Imperio Espainiolak territorio oso oso zabalak abarkatu izan ditu, eta e, izan da jai bat, pues, e, Haiti bezalako herrialde batean, e, Mexiko bezalako herrialde batean, pues, e, ospatu izan dena, pues, hemen orain dikan e, behartzen zaigun moduak. Mm-hmm. Orduan Beraz, e, nazionaltasun edo estatu baten jai ezetaz gain ere bada gaur egun e, pairatzen dugun eregoera sistematiko edo ekonomikoaren, ez, e, eh, ospakizmo bat azken finean. Bai, azkenean e, dagoen ordena edo reforzatzeko identitate mm, abstraktorren indar, pues, e, Inda, indartzeko egun bada, pues hori ateratzen dute, gainera ez da ez da kasualidadean ikusten izate alde batetik handia la hispanidad idia de la Guardia Civil. Osa, yeah. Bai. pixkata gehiagoan eguruzten du, beraien nazio hori nola, osa, nola lotzen duten eta nola indartzen duten horre judiak, esa base de okupazio militar, pues hemen ora indikan dagoen bezala. Orduan, horregatik han uste dugu, pues dela egun bat, ba, nahiko esanguratsua, osa, Espainiaren sorrera edo Espainiaren egungo egoeran undikan sortu den agerian uzten duen egoera bat dela, osa, egun bat dela, eta horregatikan pues uste dugu ba pues dela naita ezkoa pues e, ba, batetikan intxumitzea egun hortara, o ez ospatzearena, baina baita beste batetikan ere bai, ba margi, bueno, saiatzarena gerian uzten egun horren esan aia zein den. Beraz, horrekin ba argi usteko do, ez? E, irratia bestelako tresnak erabiltzeaz gain 12an bertan zeuzer ere antolatu zutez, Bai, bueno, antolatu dira eh, herri eskolak deitzen dianak. Ba, bueno, ba hori, eh, eskolan jai ematen duten eta langile, langi, eh, eh, jai ematen duten egunetan, ba, beste ere aprobetsatuz jai eguna dela eta beste jakintza mota batzuek zabaltzeko, pues, bueno, herri eskola deitzen dianak antolatu dira. Eta izango dira marterritan Moskun. Marterritan Moskun. Mosku bai. irungo gauztoa da, ez? Urdanibia da iztenekoa, ez? Ferez? Bai, bai. Jendean jakintza dezan. Eta, bueno, gainera... Eh, Hortaz gain, eh, eh, beste Euskal Herriko herri askoetan ere egiten da, ez? Bai, bai gainera ez dugu, ere bai ez dugulako aztu behar, e, Amerika konkistatu zuten bezala eta beste herri alde batzuk, e, prozesu espansionista berdinan, tokatu zitzaioa Nafarroko herrein hori konkistatu izatea. Konkistatu zuten mila lerundar horita mabian Amerika, baina mila bostundan mabian ziren Nafarroko erreinuarekin, eta gero, bueno, azkenan guztia. Orduan, ba, pentsatu dugu dela e, lekua proposare bai Euskal Herriaren inguruko historiaren txarla bat edo antzeko bat ematea. Mm. Gainera kontutan edukita horren gortan betetzen dira bosteun urte konkistara konkista mantzenetikan, orduan, ba hori, pues, pentsatu dugu hori egita, eta bai Euskal Herriko leku askotan egiten dira herri eskolak, eta ba horregatik batez ere hori pues, jai arrotz bat delako, eta e, pues, ospatu nahi ez delako ez. Mm. Oso, ongi bera, zoruzten dugu daialdia, e, eh, Moskuna urriak amabian e, eh, amarterdietan, goizeko amarterdietan, eta ba, ikastetxetako eta langileak eta bar ere, zurbildu mm. daitezke. Da, gongo da luntz ere bai. Zongi tripa betetzeko ere. Bueno, gongo da hori, e, e, txarla bat izango dena hori Euskal Herrian historia, eta gero gongo da pues, tertulia bat. Ja, pues, bakoitza botatzeko bediritzia ea buru jabetza berreskuratzea zertarako edo nahi izango litzaken bai edo ez edo. Eta mhm. mm Beraz, e, ikasteko eredu alternatibo bat, bai eta edukien aldetikan, eta hori azken pinan jai arrotz bati, guztu kontrako moduan erantzuteko bidea. Beraz, eskerrik asko xufizure bai. proposan menagatik, eta bai. ez dakit, deialia aurruztan dugu. ora ineta beti ante fascista ora ineta bete ante fascista ora ineta bete ante fascista ora ineta bete ante fascista ora ineta beti ante fascista ora ineta bete ante fascista ora ineta bete bete bete bete Bueno, eta hori da antifasismoaren abestia. Oi, oi, oi. <laughs> eta, bueno, jarraituz dure inguruko herri maitagarriakin ba, lehen esan dugu urruñarekin hitz egingo genuela, baina urruñakin beste aste baten izan beharko du, ba, arazoak egon direla eta... <clears throat> Arazo teknikoak, ez? <clears throat> teknikoak ez dakit dira, baina, bueno, bai, arazo txobak. Eta, <laughs> beraz, eh, endaiara jungo gara, e, izan ere, ba, lehen egon garen maian erekin, ba, maian endaiako gaztea da, eta bertan ere ibiltzen da. Eta, ba, zegoer dion, maiane? Beraz, esan bezala, ba, beste herri guztiere egin galdera berdira, berdinarekin hasiko naiz, ba, hori udaran zehar eazen moduz joan zaizuen. E, bueno, erran bar da gu guen dela gutxi sortu garen taldea garela, pirila inguruan sortu ginen, eta ordu duen oain dik e, martxartzen ari gara eta ez du gauza ondirik egin. Baina, bueno, e, uda bukaeran ingenun e, ekainaren oitea sortzean, eta gay, lesbiana, transexual eta bueno, horren arrotasun <laughs> eguna zenez, e, pentsatu nuen e, lotxa galtzearen edo hori lantzea, lotxa galtzearen edo e, arrotasun eguna zenez. Eta hor duen ekarrara zigenun endaiara Ainoa Alberdi, Zarauzko antzerki gile bat, eta ingenun laborduko ikastaroa bat berekin, pos hori antzerki ariketa batzukin eta pues, gure urua hobeto ezagutzeko eta hola, polita izan zen. Egia esan jende asko zen etorri, ongi jengeio ba, gu biltzen garenak eta hola, baino ongi. Bai, Euskal Herria da, horokorri. Bai, eta gero e, ustailen ez dakitze baitare, etorri zen peio ospital, pantsoa eta peiokoa, eta kantxunin genuen itzaldi bat berekin, eta bos, hori, berez e, inguruan genu pentsatu aitea itzaldia, eta e, eh, torri zen, eta esplikatu zigun eta eh, beraien ibilbidea nolakoa izan zen, eta nahiko ongi hon zen, ze karretzizkigu nola garaiko dokumentuak eta dauzka gordeak nola kantalditan parte hartzeko pues, bazitu zen baimenak, eta kanto, kantak nola zentsuratzen zizkieten eta hola, eta mm -hmm. izan zen. Eta hori, gero baitare mm, e, hemen Euskal Besta izan zenean endaian abuztuan, un trikipoteo bat, ba hori zerbait egiteatik eh, un horretan goizean ez delako zer izaten, eta hori, hori da ah, udan egin duguna. Bueno, ikusten denez, kultura sustatzeko baukerak ba, ez zinobeak eman dituzute, eta ez da gutxi izan ere esan bezala ondarraitz taldea, duela... Endaitz! <laughs> Ah, bai. Ez que ondarraiz da. <laughs> Bai. Vale, vale. Ez, ez, ondarraiz bai, bai, <laughs> ba, <laughs> da. Zera, ondartu doltzela, ya, ez? Baita. Bueno, vale. Bueno, bari, dire... Dire la parte. Ba, bai. Endait. Ez que ez duzunez komentatu bat komentatu barko zen. Bueno, eta, ah, kamixetak baita atera ditugu. Eh, non dira salgai? Eh kantxun uste dut bakarrik da duela salgai. Bai, e, amarre euro baleo kamiseta datek, eta bi modelo dira, mutilena mauka motza, eta neskena tirante duna. Eta endaitz jartzen ez? Bai, <laughs> endaitz, endaiako gazte kontrainformazio taldea. Osot, beraz, e, nesta bilbide motza eukiez, ikusten da kulturalki hori aukerak eman dituzutela eta eta bidez, e, berezia da ez, azkenan... E, Geita lesbianen egunerako ba, normalean ez da, ez? Nahiko beraien eskuetan uzten da eta babesa amaterako momentuan nik uste dut ez dela oso arrunta, ez? Ez da zerbait ja, amaten bueno, dena. Guk ikusi genuen egun hori zela eta ez genekin zer egin horren inguruan eta nola, ba hori, lotu genuen arrotasun egunarekin eta mm. ba hori, guk ere gure arrotasuna ba, mantentzeko zerbait egitea pentsatu genuen. Hmm, oso nik uste dut ideia, ideia izugarri aparta. <laughs> eta hortaz gain, bueno, ba, beste eri bezala, ba, ze, ze planteatu duzute urrengo kurtsola begira, edo hitz egiteke duzute? O... Ba, ez, baina hasi gara pentsatzen, e, berez hasian gure itzal, e, eh, oza, gure zen itzaldin bidez da hola egitea oza, baino, Una ikusten dugun, nahiko gutxi antolatzen ditugola edola, ze zailtasuna uzkagu bateri behitzen diozu, eta igual eh, ezin du, eta hola, eta orduan pentsatu dugu, aste ururo, larun bat edo igande goizetan, ba, jartza beti gai bat, eta kantxun biltzea, eta horren inguruan hitz egiteko, gu, ba, gure iritziak banatzeko, eta hola azkenean. Mm -hmm. Beraz, hor, e, gaiak egunan bertan jarreko liratezke ez. E, bueno, ez, zura aski aste bat edo bilena goi e, e, finkatuko ditu gaiak eta, bueno, esango izu eta hola pixkat ja etxetik bakoitzak prestatuta eramateko ez. E, hmm. E, Bai, bai, debatea pixkat garatu izateko ez, edo... Bai, eta gainera aprobetsatuz, kantxun, aste hurutan, goizetan eta izaten dela jendea nahiko, ba hori, gure taldean ibiltzen direnez gain, jende helduagoari ere nahi dugu e, aukera eman ba, hmm. gurekin ez da behidatzeko. Nahi, garrantzitsua gainera endaiako leku herri batean, baina baitere bizia ematea ez, tolako gauzen bidez, bai. eta edukia ere. Eta, bueno, ba, ikusten denez, zuek ere hitz egin duzute jakurtxo hasiera, eta, eta kantxun duzute batez ere, ba, igual zuek aurkitzeko modu erresiena. Bai, hori da, baukate hola gela txoat e, ostatuaren gainaldean, eta horre egiten ditugu bilkurak, beste tokirik ez dagoa ulako. Bueno, eta gero bestela ere, bilatzeko zuekin kontaktuan jartzeko beste bideren bat dago, edo... E, bueno, orain sortu berri dugu blog bat, baina oraindik ez dago zerri datzita, osake dago esango izugu pentsatzen dugu ba horre jartzea ez da gaiak eta hola jendeak ikusine baldin badu. Hmm. Beraz, etorkizun baterako zuekin kontaktatzeko e, bideak sortuko dituzute, orduan, ez, diot orokorrean interesatu dago nantzako, eta bar. Bai, hori. Eta, oso, ongi, ba, ez dakit, hemen komentariaren bat gehiago dagoen, galderaren bat, silenzioan la sala. <laughs> Nik ez bintzat. Ba, ba, ez dakit, e, horretziko dugu, endai, endaitz taldearen, ba, aurtengo planteamendua, eta, A ver, hacemos cedo aquí, suena. A ver, ya. Hey, tú, hoy u canasta, tú, para tocar, tocar colores. Ah, hay tu caldo, salud, taller, con formato. Mira, canasta, tú. Txatuta ternan, biba indartu Pellumbrat aitakia, segutasuna bila Zeur indarra, zeur indarra Herrien deiatarra Zein, zein, zein, zein, da zuen borroan Zugarra trokan Zein, zein, zein, da zuen that bueno, eta... <laughs> A ber, musika gartzen dugunan eratu egiten gara. E, entzungo duzuten arain izango da, oinarriko asamladako kide baten elkarrizketa bat, berak eh, han komentatuko dizue, ba, izan ere udaran egin dutena, eta orain goz eh, planteatu dutena e, aurrera gobegira, eta, bueno, ba, zaituztegu, bainat eta itorrekin. Bueno, telefonoaren eh, beste eh, muturrean bainat dugu, kaixo, e, egunon bainat? Bai, kaixo, egunon. Bueno, horre bai udarantzear e, herri mugimenduetan, gazte mugimendoetan, e, ba, egin diren ekimenen inguruan, itzeiten ari gara, kaso honetan, ba, ondarri bian, udara luzea izan dugu, dudarik gabe, eguraldiari eguraldiaren inguruan hitz egiten baldin badugu ba pizkat denetik izan dugu baina ekimenak izan dira baitaren hondarribian ezta eh pixka bat errepaso egingo dugu nola iraganda udara hondarribian ba bueno eh hondarribian ba, no eh superportuaren argaokan ondoren udan hartu da ba asamblea egindako proiektu zuak e, gutxi izan dira e, jaitarako prestatzen egon gailako e, eh, gazteguna eta jaitako programazioa. Mm -hmm. Hori bizko bat, e, udara zieran, horrelako bueno, e, antolaketa lan eta e, ibilizarete, e, bueno, guzti hori antolatzeko, esan barra dugu, aurreti baitare lan bat eh, egin behar izan duzutela, gutxe gora bera zema gazte bildu zarete udaran, bueno, ba, plangintza hori aurrera eramateko? Ba, bueno, e, eh, amar bat pertsona, amar amagoz pertsona da, juntatzen era e, asamblean. Ba, bueno, baita plangintza horren barne, egon proiektu ezberdinak, ari ez, ba, jai errikoia, gazte, gazte jai errikoia sortzeko, eta horre, pues, egon dire deialdirekiak eta jende gehiago du. Mhm. E, bueno, aipatzen duzula e, jaialdi edo jai herritarroiek e, eh, sustatze, sustatzeko ba, bueno, hor planteamendua, proposamena, izan barra dugu, naiz eta bueno, lan asko egin behar izan duzuten, azkenean emaitza ba, oso positiboa izan zela, ez da? Ba, e, egia esan, ba, e, jendearen atletika, bai, herritar eta bai, gazten atletika oso onartua izan dela gure proposamen berri ez? alguk egin dako ekintza gaurrera da eta da oso konten atera jendea. Mo, gero bestetik ba, udaletik aipatu dara dago, oztopoak eukitu gura behin matzea. Eh. Bai. Ba, traba, eta hori, uh proiektuak ez ez zartzen eta horrelako Bai, incluso e, egunean bertan baita uste jakin izan dugunez materialarekin, erabili beharreko materialarekin, hau da, ulkiak edo Holtza, horrako gauzekin baitare, arazoak izan ziren udalaren aldetik, ez da? Bai, hori ba. E, gazteguna antolatu genunean, ba, e, egun bertan, emo, balena hori zuten, e, bazkariari dela emango. Zerrik ez, e, ziren, ba, soinu proban eskuzakin, baina azkenean aitortu zuten, ba, zegoela beste, e, beste arazo bat, ez, ez interesatzen. Zari, gurren batean bazen beraiek antolatuako bazkari bat, eta ez zitaela interesatzen, eta hori ez zigutela lagunduko bazkaria. Mhm. eta, bueno, bintat, ba, erriko beste jenderan gandik jaso dugu laguntzasko, bai, aukiak lortzen, eta beste, baina, bueno, oztopo garrantzitu izan zen hori. Ikusten dugu azkeneko urte hauetan, e, bueno, ondarribian mugitzen ari zaretela, e, ondarribiko udara e, egia zanda, eta bueno, askotan e, entzuten da, kalean berezik entzuten da, ba, bizitariai zuzendutako e, bueno, udara dela, hau da, turistei zuzendutako e, jarduerak bereziki antolatzen direla, horrelako, e, bueno, kontuak entzuten eh, entzuten ditugu, esperientzia ezberdinak daude, eh, adibide bat jartzeagatik Donostin, Donostiko bestetan bai. hor baitare azken urte hauetan heraldak eta bate ez? Bueno, bueno, piraten e, kontuarekin, ba besta herrikoiak sustatzeko, hori poliki poliki gauzak aldatzeko aukera daude ondarribian, ezta? Ba, guk hori ikusten dugu, eta Hori, hongera hila betetan, ba, erriko aktekin izteizan, eta, hombre, ikusten dugu, ba, alternatiba bat zar dela onda priben, eh? Osa, oso politia da herrilla, baina, dena kanpo kontako bideratu da, Eta, pues, e, eh, jendeakien izteizan da ondoren, ba, ira ikusten, ba, hola, beste beharroak, dela, guk sortutako alternatiba bat, edo? Eta, oso, kontu, jendea, oso pozik, eta parte hartzeko gogu agin ikutu. Mhm. Orduan poliki-poliki esan dezakego, bueno, urte behar bada plangintza hori, planteamendu edo proposamen hori indartzen e, joango zaretela, gutxienez e, gazte gehiago ekimen hauetan ba, e, implikatzen, ba, benetan udara ba, behar bada beste modu bateko izateko ondarribian, ez da? Bai, hori da gure lehia zin zinean, ba, giro erriko jago bat izak, eta gure artean, ba, indibidualismak zutera gentzia, eta pues, erkar lanean egotia, eta gure aratu eta berrei ba, erantzuna matia da. Osongi, e, eh, bueno, orain ja ikastu urtearen hasieran gaude, e, ba, urtean zehar, urtean zehar baitare bestelako eh, ekimenak sustatzen eta bultzatzen dituzute, ezta? Mm, bai. Eta, bueno, bai, praien txobertan, e, badugu eskutartian proiektu polita, eta, bai, harita eh, analizia ba, ikusten dugu beharra, ba, gure ekintak e, eh, sortzeko leku bat bilatzea, eta, bueno, horretan gaude. Uh Ez dut ezer aurrenatuko baino. ez. baina, bueno, argi dago, e, herri mugimenduentzat, gazte mugimenduaren ere, e, Euskarri e, bueno, egiten diren gauzak zabaltzeko euskarriak behar direla, e, komunikatzeko bereziki, eta hoiek baita ere zentzu baten bultzatu, bultzatu behar dira, ezta? Bai, bai, denon artean egin da. denon artean egin da. Ba, bainat, e, guzti horrekin gelditzen e, gara, falta zengun gauza bakarra da, behar bada, E, bueno, ondar, bereziki, ondarrebiko entzulei, ondarrebiko e, entzulek gazte, eta ez hain gaztei, zergatik ez, baita ere gonbidapena zabaltzea, ez? Ba, az, gazte asambladan parte hartzeko? Bai, bai, eta nik esan erotena, eta hola irekia, ba, per, kolore guzitako pertsone, eta ideia ezbertetako ere, eta gure proiektua dela, ba, gure interesak, e, ba, gure beharrak dara ba, aurre egitea, eta denaken artean, ba, kiroa sortzea, ez? Individualismoa pixka bat, eta... E, akamporatu eta utzita, ez? Alden duz. Ba, animatzen du jendeari bat edatzea. Bai, eta antxetaminatik e, baitare, eh? animatzen ditugu entzuleak, ba, bertan parte hartzeko. Meniat, esker mila gurean izategatik. Bale, ba, beste gara artea. it's a jungle out there. It's a jungle out there. Bring Oiek ziren berez, beraz gure oinarriko bainat lagunaren hitzak ikusten duzuen ez dudaran ez ziren gelditu, e, eh, errikoi, jai herrikoi batzuen alde borrokan egon zirelako, eta ikusten duzuenez ba, superoportuaren inguruko lanketaz gain, hortan ibili baitziren kurtsuan zehar, ba, beste gai batzuk ere jorratzen egon dire uda hontan zehar, eta hauekin ere aurrerago egongo gara eta beraien etorkizunaren berri e, izango dugu gazte, gazte erratxai hontan. Baina orain bestereko batera joko dugu, izan ere ba, M-Amabost e mugimenduko kidearekin dugu, berak inigo du izena eta irungo gazte bat dugu. Eguardion, inigo? Apa, guardion. Eguardion. Hori, ba, esan bezala, zu M amagost edo norderaz 15M emugimenduko e, kidea zara, eta ba, pixka bat, ba, betiko galdera egingo dizugu, ba, hori udaran zehar, ja, ze moduz joan zaizuen? Bueno, ba, udaran ba, lan desente egin dugu, asamladak izan ditugu hostialero zabalta plazan, Eta gero mugendu apixoa zabaltzeko asmorekin bat bidasoako taldea ginenez, pues bidasoako beiran ere egin genuen asamblada bat, beste bat onjarriko San Pedro kalean, eta bueno, irunen baitare Moskura jitsi ginen egun batean. Eta... eta ba, astera ez lan egin dugu, hainbat kai jorratu ditugu, eta bueno, hoien artean, pues, ekte bizitarekin egon ginen sartua desiente guztaia eta buztuan batez ere ba, e, plan general de ordenación urbana del e, eh, mm -hmm. iraian zela alegazio apuesteko EPEA eta orduan ba, horrekin egon gara kontaktuan bizilagun elkartekin eta ba, euren arazoak esatzeko batez ere e, bentaseko jendea landetzako zitun ba, protesta gehien edo arazo gehien eta pues, hori zan da lan dugun gaietako bat Beraz, e, ikusten dena auzo hauzo ezberdinetan, eta ragi ezberdinekin mugitu zarete, eta pixka bat, ba, hola esan ematen du, ba, gauza asko direla, eta, ba, ezakit, konkretatzeko baten batean, horretzen duzun, e, eh, ezakit, horretzapen eh, jakin bat, edo, bakia denez ez, e, bat, edo beste gintzen duten ere ez, edo... Bai, gure asmotako bada jendea pixka kontzientzia edo esnatu araztea, eta horretarako, pues, pare bat, Ba, hori, antzerki ditugu egin eh San Juan egunean, mm. ginen landetara justo, eta ba, batu jantzi ziren politiko eta batu bankete, eta mm. ban hipoteka banatu genitun, gero zutara botatzeko. Mm. kontratu txarrak eta olakoak, hmm. eta gozorin genon alako antzerki txiki bat, eta bota benitun gero paper guztiak zutara eta gero beste egun bat emaitare pues, telebistaren eragin txarra edo desinformataia salatzeko, ba, irungo kale nagusian jarri genuen telebista bat, asofa bat, mm -hmm. espial bat telebistan zegoela, eta bueno, pues, pare bat kide esiritzirenan, pues, tontoto bezala telebistaren aurrean, eta mm -hmm. gero beste batzuk egon banaten pintxoak, e, tortilla pintxoak, pues, olako mezu komentzin edo, bueno, pixa jendea mugi arazteko olako metzu batekin. Uh Eta horren aurrean, jendearen erreakzioa nolakoa izan zen? Ba, gehiena, barrezka eta ba, jendearen aldetik nahi korrera ona orokorren, eta ez zitea inor oldartu edo inor, homen egia da igual, badago la jendea pixa bat mugi identifikatzen duela espainola, bezala, eta igual horbain nabaritu nula, pues, gazela ziten zen gauza batzukin edo bat dago la jendea igual ez zitea horren beste gustatzen, baina, bueno, Gure iruditzen zaigu arazago dela mundiala eta ez du gola zer egin behar hau nondik non, non den, baizik eta zeintzu diren elburuak eta eta horren kontra jo. Ezken, mhm, bai. da, pues hori, sistema kapitalista honen kontra jotean nola baita. Bai, bai, hori, azken finean, e, bueno, zuke esan bezala, izuek azkenean e, zuen gune eta ingurunean lan egin duzute, eta enguruko gaiak azken finan ere osorokorrak dira, baina konkretuki borrokatu dituzute, ba, azkenan auzoetan eta bar, baina entzuk esan bezala ere, ba, beste maila handiagoan ere, e, M amagost mugimendua mugitu eginda ba, Europa mailan edo ez, maila asko ze zaltuagoetan. Bai, orain hasi da fixa bat estatu batuetan ere mugitzen eta Europa mailan baitare, eta bueno, berez badago ditua urrengo esterako, manifestazio internazionala, Eh, hori gurriaren ama bostean, mm. pues hori, ezin finean, Europa maian dago gehiago bideratua e, austeritate neurrien kontra, baina, bueno, orokorrean da, pues, gaur egun bizi dugun ongizate estatuaren desagerpenaren gainean, eta orokorrean, ba hori, merkato finanziaren diktaduraren diktaduraren kontra. Orduan, hemen e, eh, donostin izango da manifestazioa, zeitan urrengo larun batean, orduan ja, deialdea badago, Bai jende gehien animatzeko, eta hori izan ez, izango dela internazionala, nik, oza, pertsonati bueno, zaure ere eh, egingo dela, e, bueno, Madrid e Barcelonaan baitare, Parisen baitare, Italian ere, hmm. uste gute Eslovenian ere inbartu dela, ez dakit Islandian inbartu den baitare, oza, mundu maian inbiar da, eta, eta bueno, izan daiteke aukera ona, pues jende guztiak, ba, erakusteko ze, ze amorru den eta ze aserrea, gaur egun bizi dugun egoera sozial eta ekonomikarekin. Beraz, barnebiltzeko pixka bat esan duztuna eta e, ea ongi ulertu dudan, eh? Ez litzateke mugimendu bat, zein eta azkenean mundu mailan pairatzen dugun egoera ekonomiko edo sistema ekonomiko honengatikan, ba azkenan globalizazioa dela eta e, mundu mailan pairatzen den e, borroka horiek edo arazoak lantzeko e, da 15 mugimendua ez, eta zuek edo aurokorrean nukleo ezberdinek beren gurua jorratuz egin duzute ez. Ikusten denagatikan, ba, proiektu txiki guztien gehitze horrek egiten duela 15M mugimendu osoa, bai eta gero nazio mailan edo estatu mailan edo edo mundu mailan duzuten sare hori indartuz ez, eka ipatu duzun manifestazio hoien ez, e, ba, seierako deialdia dela eta ez. Bai, hori da gutxi gora, nik gustu un nere aldetik beintzat gizasare bat eh, eraikitze bezala, osea, orain jendea gizartea era bat bakartua dago, individualizatua, eta mm. orduan berdena da jende guztia elkartu berriz ere, pues benetan guk nahi dugun gizartea eraikitzeko eta ez pues hori, ekonomia edo nahi duena. Orduan alde mitetik eh, maila lokalean pues egiten du alduguna, pues adibidez kutsaren bankarizazioarekin egon ginen baita ere buzuan jotake, ba, horren gainean ez dela ia ezer informatu, hmm. azkenean partidu politikoen artean pues, lortu dute akordioa eta ematen du denak adoz laudela, e, bueno, orain ikusteke dago ba, e, esan dituzten neurri guztiak beteko diren hau da mantenduko den gizartekintza, e, eh, benetan kapital pribatua sartuko ez dela, oza, zen esan labera, banka, e, bakarri da fusio bat, eta ez ez privatizatuko, mantenduko gizarte kintza, baina orduan ez dakik guztia bantai duten elkarketarekin orduan, hor ere egon gara hilabete guztian laneat, e, iraian itentzen batzar nagusia. Hmm. Eta hori salatu dugu baita ere, demorazka baino aldi berean hori esan duguna. Maia globalean ere, e, eragin beharra dago, eta azkenean hori olako gizasare global bat lortu, bat denen artean indar gehiago dugulako nahi argi da, gaur egun bizi dugun sistema ekonomikoaren ondorio bat baino ez dela kutxen bankarizazioa, eta inkluso nik aratago ere komentario bat botako nuke, pertsonalki irbitzen zaidalako, nahiz eta kutxa edo BBK, edo alako kutxa publiko hauek, eh, bari, e, publikoak izan, beraien gizarte lana orain arte nahiko nik uste dut eskaxa izan dela, eta naiz eta elkartu, beraien jarrera aldaten ez badute, berri jarraituko dute, izan ere hor ditugu kutsak izan ditu espekulazio arazoak edo e, kredituekin arazoak mediterraneoko kostako e, erekinekin, edo izan duten jarrera orokorrean, edo e, ikusten zenunean beraien esloganak edo edo esaldi hauek ba, beraien burua saltzeko momentuan ere beldurgarriak ziren, ez? Azkenean zientzia eta teknologia saltzen dizute momentu oro, ez dut ezki ikusten, baina e, zu kutsa bat balimazera uste dut zuek komentatu bezala ba, gizarte lana dela edo gizartea landu balko luketela beraien proiektu ezberdinak, ez? Orduan horregatik, pixka bat, zuen lanketari begira, nik pertsona ulertzen dut horrela, ez? Bai, dena izan da bastante, bastante arrigarria nola saiatu diren zabaltzen eta azken finan egin dute banka pribatuak egiten zen guztia, oza, espekulazio gutxa, alik eta etekin gehien atera, ezin zemak duten e, administrazio kontseilukoak, hau da, hor egon da diru pila bat, izkutatua eta, bueno, jende gutxik atera duetekin asko. Hmm. Eta giatan kutsak izan martu bon, ba, e, eh, erakunde erdi, semipublikoa berez da teorian, baina gomartun gizartearen gizartearen alde, eta mm. gipuzkoako gizartearen alde, eta ez zabaldu hori, levante aldera, eta espekulazioa egiteko, eta dirua ateratzen zaiatzeko, eta gainera ateratza jegaizki, zein dute gaizki, eta kutsak izan ditzakeen arazoak dira kanpoan egindako operazioen gatik. Eta hori gaizki ingo dio, eraingo dio egoera okertzen hemengo gizartekintzara. Hmm. Eta eh, gizartekintzaren arira, ba, asidea baitare fundazioak sorten, fundazio pribatuak, gizartekintzako diruarekin. Aibiz onkologikoa fundazioa, obiesentzako fundazioa, hmm. orduan ikusi da privatizazioaren basuzmoak edo lehenengo urrat dituztela. Bai, bai, argi dago jarrera ez dutela hitzak eh jarraitz, beraien jarrerak ez dituztela beraien hitzak jarraitzen, ez, e, eh, ikosten denagatik eta gure guzti horreri erantzuteko, ba, azkenean e, kutsaren privatizazio hau, ez da gipuzkan edo euskal herren baian ematen den gauza bat, bakarrik, baizik eta ez, mundu mailan eta eta globalizazioan erantzule zuzena dira, hemen ikusten ditugun ba, gauza hauek ez, eta ari dela eta bazakitzuen borrokaiteko modua, balde, e, oso egokia da, zentzortan, ez, sistema kapitalista globalizatu horreri horregiteko azkenean ere sarea bat osotu bardelako ez, mundu maiako mostruari mundu maian erantzun barko elako inbatean. Bai, azken finan, gure helburu nagusia da, era lokalean, aldu aldugun gai interesarrien gainean informatu, eta bi asambladatan, pues, emandu informazio ikutsaren arazak, bankaetikoaren gainean, gero baitaren maia internazionalen, pues, grezian zorrarekin zanuten arazaren gainean, ze, lortzen dugun informazioa edabide eh, nagusitatik, ba, ez da izan markoluken luken bezain zehatza, e, kasua ere du batan, pues nola lortu dute konstituzio berri egitea asamblada bidez, mm. eta bialituzte kartzelara bai bankari batzu, bai politikariak eindako ba, kapitalismoaren barnean eindako gauzen gatik, eta eta hori, pues, azken fina da informatu, jendea kontientziatu, eta behin jende asko ba, maia horreta iritzia edo, bueno, ez nato, ez nato izana, ja, ja lortzea nola abaldatea. Nik eh, botako izut, eske ari nahi zora <laughs> edoten zai burura erakurri non artikulu bat, izan zen eh, artikulu bat eh, ekonomilari batena, ez nagolarena, eta komentatzen zuen bukaderan eh, metafora moduko bat, eta bere metafora edo konparazioa zen este, kutsa errealarekin izan ere erreala ere gipuzkoako futbol taldea da, eta gertatu zaiona errealari izan da e, kristoren fitxajak egin ditu, e, eta ala eta guztiz ere, nez da, san bere naia zen txampionsan edo iristea, zipuzte du zein talderen bezala ba, gora igotzea, eta horren ordez ba, jeitxe egin da, inkluso e, maia jeitxe egin zen ere bai, eta ikusti dena izan da, ba, fitxaje inguruko talde, oza, pertsoenen, eta benetako ingurutako fitxajak egin beharrean apostu handiak egin ditula, eta zorra handia izan du gainera e, talde honek, e, pufo handia egin du, eta egin beharrean, bari, jokatu beharrean, bere egunean, e, bertako jendearekin eta bertako jendeari begira, gora begira egon jokatzen, apostu handiak egiten, eta benetan beren gurunera begiratu gabe, eta konparazio berdina egiten zuen kutsarekin ba, gondela dela jokatzen, be, begira, ba, burtsara edo ekonomia mundialera begira, ahonditzera begira, eta ez da egon berengurura begira, eta ba, ba, gipuzkoako herriari begira. Ordan hmm. nik hori bota dut azkenean, eske pixka bat mani arziot fertxadak ere bai futbolari. Bai, <laughs> Baina, bueno, horian ere perla da izan da. Ba, Ba, ordan jaurokortzeko, botako, osea, botako dugu hori ez, azkenean 15M, Irun eta Onjarbin ez, ere mugitu zarete pixkat? Ba, Irun Onjarbi, bidasoako bera, eta bueno, orokorrean, be bidasoako mugimendu ez nahi dugu, badaukagu etxalarko personaren bat, baitare orduan, ez dugu, ez dugu bateak izten inori, inori eta hori, irekia lagola edo zein, asamblea batera etorri, naiz eta gero zituli, baintzat, ba, gomidatzen dugu jende guztia etortzea, entzutera, informatzera, eta nahi badu parte hartu, ba, noski, gu pozik. Eta Gero, nora jo dezaketez, duekin kontaktuan jartzeko? Ba, bueno, badaukagu imeia, akampadabidasoa gmail.com, eta gero badaukagu wiki bat baitare, eta bertan bakalgatza ditugu egititun gauza guztiak eta deialdi guztiak, eta da, akampadabidasoa.plazan.net. Mm. Eta besterik gabe gero ipatu baitare udan izan direla bi martxa, astu egin e, guztaian egin zen martxa bat e, Espainiako estatu guztitik Madrilera, pues, baita de protestarako eta, bueno, pixea movimendu hau zabaltzeko herri txikitatik, ola batzarrak eta asambladak giren ez diren herritatik, eta, bueno, bidazako batzuk engenitun pare bat etapa logroño aldean, mm. eta, bueno, izan zen bastante eraginkorra, ba, nik hasi genuelako ongi pues, batzarra nola burutu, e, nimeneko berriak ba, parte arte horizontaleko tresna hauekin, eta bueno, lagun dutegun bastante eh, batarrako beteko, eta gero egon zen beste martxa bat Bruselera ino, irundi pasatena, eta bueno, pues han jendearen laguntza eskatu genuen, pues, arren egiteko, janaria, kotortua prestatzeko eta, eta mm. bueno, irun, mai irun, mai on jarbi, oso ongi ziren, eh, jendeak lagun dutun pila janaria ekin, eta gero jende asko zen laguntzera baitare, bat eguera animatu ziren etapa bat egite irundi bai, bai jona daño, eta etapa, orduan, zer izan zen ba, batu gintzuten zati bakarri, baina, bueno, zagozen uh -huh. animatu zena, eta, bueno, hori ere udantzeari egin eta, eta bueno, aipatu garreko zen. Jo, bai, bai, bai, bai, aipatzeko da, benetan, ez da, ez dira bide motxak. Eta, jo, guztien denez gauza, gauza ugari egin dituzute, eta, eta etorkizunera begira, bai, akizu zer planteatu duten, edo horren ez. Ba, ba, bai, e, antolatzen bideoforum edo zineforum ikotziklo bat, Orenik ez dago zehaztu, baina ziurrenik azaron hasiko da, eta oraindik lekuare ez dago zehaztu, baina bueno, ziurrenik kabigorren izango da. Ah. Eta, bueno, hori, adi egon web horri aldera, guikira, akampadabidazoa.plazan.net, han agertuko da, baina noiz ze pelikula den, orduan hori agertuko da, bera amabost, amabostean urrengo, urrengo larun bat, e, eh, manifestazioako deialdia dago, eta orain jabetenetan eskuntzaren, eskuntzaren gainean ari gara galean, orduan asambleetan ba izango da gain nagusia. Oso oso interesgarria ematen du guzti honek, gauza asko dira gainera eta ba ja amaitzeko galdetzea ja ostiraletan e, eh, egiten segitzen zuten, galdetzea. Bai, noski Zabaltza plazan, sortitan ostiralero badago batzarra eta hori jende guzti animatzen dugu etortzera eta, eta parte hartzera oso ongi, ba, zure da daite jaldi honekin, galdetuko gara, eta baskerrik asko egin eta ba, kurso hona pasa. Bale, mila eskertu bai, egin. Bai, bai, aio. Aio. Gaturiko ura, eta tera zinen, horain ez duzu aitzakirik, ez duzu irten biderik. le convenía su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su Majestad no representa nuestra clase, que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis, rabia. No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos, os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato. Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir una república popular es lo más sensato y oato Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia a esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver, mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg. Estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia, muerta los Borbones. Oye, voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peñafiel. ¿Me oyes? Con honda satisfacción. Yo no quiero ser súbdito de ninguna monarquía, y aún menos impuesta la fuerza por los tiranos de siempre. Mira, la Guardia Real ya tiene un nuevo himno para desfilar. familia con más cocainómanos estando en un vestido lo que ganas en 10 años Opa! E, orain hasiko gara, lehen eh, duten bezala programa hasieran gaur hasimango diogu hasiera tarte berri bateri izango dela musikaren inguru. Horein ikan izena ez diogu erabaki, bueno, ondi artikan proposamen batze, baina, bueno, horrengorako jarriko diogu. Eta pixka bat ideia da, <clears throat> egitaren atarte hau, ba, bueno, pentsaten dugulako... Bueno, bueno, lehenko zaitez, igual zeintzaren eta zerratik egin nahi duzun. Ez que biatu hor duzu lehenko e, eh, bari, e, eh, pixkati deia da Tarte hau irekitza ba, e, musika, musika mundu handa bilen gazte eta ez gaztei pues, aukera bat emateko Beraien sorkuntzak eta lanak <laughs> ba, Jendak entzun ditzen, ez? Pues, izan delako ba, denbora, denbora luzean zehar pues, Espresio modu oso erabila musika Ez, pues, e, ja, gero eta eskuragarriago da instrumentu bat eukitzaren eta rola, eta, bueno, ez da ere asko jakin behar instrumentu bat jotzeko. Eta orduan, pues, e, eh, gazten artean espresio modu oso erabila izan da, eta, bueno, pues, nahi dugu mendikan ere bai, izaten jarrai dadin, pues, ematea aukera bat, ez, jakirrati irrati baden. Ta, ze izango dira, hemengo taldeak, Euskal Herriko taldeak, bai, mundu bueno, maia. Bai, pixka bat, popurri pentsatu, pentsatu dut izatea, ez? Ba, bai, ge, igual gehiago izatea hemengo, hemengo taldeak, pues bueno, e, ja CD daukatenak eta diskografika daukatenak eta hiegoa daukate ja merchandising gehiagi eta ez diogu guk hemen egingo maslakama. Ba horri, beharra daukatenak edo behintzat eh, saltasun gehiago dituztenak bere eh, lanak distribuitzeko, pues horiek izango dira eta pues baiarakoak badira hobeto. Baina, bueno, edo bai pentsatzen dut Euskal Herri Maian ere ateratzen ari diren taldeak eta, bueno, pues, kalitatezko gauza denan, pues, ekartzea ondo ongo dela. Beraz, saiatuko zara taldekideak eta lortzen? Bai, bai, ideia da, pues, bueno, irunen pues, betian ikegoan da kultura musikal nahiko indartu ez? Eta irunen talde musika talde pila daude. Orduan hor jendea ez da falta eta ni saiatuko nahi da, pues, bueno, ikusten dituan kontzertutan edo jendea lotu eta onera kartzea eta bestela bon, zuzena entrevistaren bat egitarena, eta, bueno, horrelako gauzak. Bai beraiek urbildu irratira, eta bai gu beraien lanetara urbiltzeko. Zer, esan barra da, esan duzulen, saitasunak daudela, batalde berriek eta entzutera ematea, zuek ere, e, holako olako moduan ibilizinatelako, ez? Bai, bueno, niri egia esan, esan egingo dute atalau, Osa horregatik, baina baita ere musika asko gustatzen zaidalako eta, bueno, duz denbora zibilina izelako taldetan jotzen, orain ari gara proiektu batekin, Eta bueno, pues uste la corla tarte bat, pues eh, jendeak ondo hartuko duela, ba, beharrezkoa delako. Eta bai. Ta, eh lehen esan dugu, talde ugari dagoela irun mailan baina, bueno, e, generoari begiratuko diozu, edo zabalago izango da, edo... Bai, ni egia esan, pues bueno, ni pertsona bat bakarri naiz, eta ni baditu nere gusta, baina saiatuko naiz izatin alik eta zabalden Orduan horretarako ere bai, pues badago baukazue korreba, ez? Bai, antxetamina.gmail.com Pues entzuten dagoen edozein zein talde edo pertsona baldin bauka proposamenikan, pues ni guztia zirekian hago guzti horietara, eta ba bai, pues hori da, hori da. Eta gainera irunen gaur egun, pues musika mota pila bada, pues pop, ribirraga, rap orkesta charanga, metal punk, bueno, deneta dago. O sea que... Moskor kantak... Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Baina, bueno, bai, oza, sea, denetari dago, orduan, saiatuko sea, garen da izaten guzti horren izlada. da. karrikan punk karrekan gero metal, edo, bueno. Eta, principios duzu pentsatua, bi guen egitea, ez? Bai, bai, tokia dagoenean, bai. Tokia beti dago, men. Bai, Bai, pixkat hori, batetikan hori eta talderik ez dagoenean jendea etortzeko edo lokesea ezin baina zan badut, pues bueno, ere bai, pues astean zeharre dauden agendak, pues dena, ze musika den, e, pues nondik handatozen taldeak, gero ere bai, pues Euskal Herri Maian ere bai dauden e, eh, gitas maundiagoak musikaren inguruan, pues musika zuzenean webgunea eta guzti hori, e, eh, musikerria, horrelako gauza komentatzea, jendea jakin dezan ere zer den, Gero ere bai pentsatu egin dezakegula pues noiz benka bestiren bat e, ikertu. Ikertu? Bai, pues bueno, ba, za hori zergatik handen musika komertziala, eh? zergatik nahi dugun hemen zein den prozesua besti bat, ba, zede bat eraino iritsi arte, jende jakin dezan, eta saiatu da din ere bai, kontzertu batera di joenean, e, eh, musika gehiago, ez, ez, juzgatzea enzile gusta, no? baizik eta jakita apersiatzen zelako lana dagoen guzti horren atzetik an. Zergatik ban batzuk komertziala diren, beste batzuk ez, eta bueno, hori ere bai. Eta bueno, gero adejo un dira teratzen gauza gehiago, la improvisación. <laughs> improvisación. Tendrá <laughs> bai, ala, diru ditxeko neko izango duela. Eta bueno, ez dakit gaur eh, aurkezpen modua egin diguzu, baina ez bai. dakit zerbait duzun komentatzeko. Bai, bueno, gaur esiko agendarekin, dela gauza resen, eta bueno, egin duzu eta zuregatik gatik dut. Ordan bueno, gaur jake Moskun dagoen musika proposamen oso zabala gaur, Pues comentatze, comentatze dena, batetik handago eh kabigorrin hori induction taldea. Hoize motakoa da. Dela rock talde bat, eh, mene, eh, irunen egintzen maketa lehiak eta polemiko horretan parte hartu zuena. Polemikoa zerratik diozu? Bueno, ez dakiten bola dukagun hori guztia. <laughs> Beste batean, beste batean izango hori. Horrengo e... Eh, saioan, ba, bakizute, egon entzuten eta entzungo duzute bai. bukara e, ba, bueno, rock talde bat da, eta jendea eh, bat ja musika munduan denbora dara mana, eta, bueno, oza, musika talde hona, rock taldea, eta kabigorren izango da izango ba, jango zu orduan ibaino beto. Bai, aldera. kaldera. Amaika aldera. Gero, e, eh, zea, aiuri tabernan. Lehen moskuzena. Moskuzena. Horrenetan kontzertu potentea daude, batetik handraken, Draken da metal, metal talde bat, nintzateke ausartuko etiketa gehiago jartzen, metalean utziko dugu, metal, musika gogorra. Eta, pues bueno, sea, hauek ere bai demora da mate jotzen ja leku askotan izan dira, uste dut MySpace ere badukatela, eta CDA edo maketa ez dakit grabatzera heldu diren, uste dut baietz. Eta, bueno, nik ez dut euki ikusteko aukerarik, gaur ekiko dut, baina oso oso komentarioak etorri zaizkit. Eta gero bestetikan Kail. Kail dela iz Macedonio bat, uste dut, izan nahi duela gantxo, Garfio, bai, tiene, tiene gantxo la, la, el grupo. Eta da talde bat, pues, eh, lehen titadine, titadine jende asko ezagutuko dut, titadinen abesten ibiltzen zen aitor, uste dela. Ba, bueno, hartu ditola apila bai un dream team de chavales, hola, eta talde gogorra, hola, baina oso musika... ez? Bai, oso musika, eh, bidasoatak, eh, bidasoatak, bai, zangaztetxokan. Bidasoatak. Hor jotzeko, ikusteko aukera uki genuen, eta oso talde prometedor, que se dice. Eta, bueno, horiek izango dira biak, eh, aiurin, eta gero pues, gustatzen zaion ari gehiago errigi eta lako gauza, pues, aukare bai hazia, DJ Perturrekin. Egia da, DJ Per. Bueno, hori show bat izan behar dugore ikusten. Hai, un, un autentiko personaje, eta horrek ere bai emango du, eta gero uste dut zuk esan duzu, badagola... Estepi. Estepi pintxatzen, ez? Eh? Hori, Moskun gaur Eta nola esan duzu, DJ Per segartzen duela? Eh, ri, bera, Rigi, ra, Ragadantz, eta... <laughs> Eta ez dakiz. Ragadantz. Bai. Bueno, hemen ere hitz herriak ikasiko ditugu ematen. Ba, nik eh. ezagik oso ondo zer den, eh? Así que, bueno, urbiltza da honena eta... Eta hori, hori da, pixka bat, zaiatuko garena. Bale, ba, eskerrik asko, Xufi, bai, eskerpen horregatik eta beraz, badakizute, prinsipioz, bi astetik behin izango dela, baina, bueno, agian lan ez tope juliko da, Xufi, eta gogoz eta astero, ba, daumen... Bai, edo iru astero, eskerrik eh, <laughs> asko. bueno, ba, bueno, bintza lengua egin dugu, gero ikusiko dugu, nola biatzen garen. Eta, bueno, eskerrik asko hemen egotegatik. Bueno, azke, jake musikala den, utziko ta besti bat. Bai, utziko izugu aukeratzen. Ni komentatzen nuen guzti hau, pues, eh, neri eragindidan talde oso, bueno, da nere, bai, oso talde asko influitu diana, eta, bueno, pues, guzti, e, saiatuko balen guzti hau, pues, pixkat e, personifikatzen den talde bat, niretzako. Zera etxaiak. Oh. <laughs> eta, bueno, os dijo. Kaos. etxete irratian estrenu mundiala. Metal garrasia. Yeah! Musika. Berriak. Euskara fails. Akatzugari. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan, laurogeita bederatzi.zazpi FM. FM. escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Bueno, bueno, ba, itzuli gara, eta izute, nola ez, amaitzeko, gure saioa, eh, ratas de dos patas, hor dugu, pakitara del barrio abesten. Eta, zein dugu gorko proposamena, dornako? Ba, kontutan hartu, eta egon garela hitz egiten aurroko egunetan kukutzan inguruan, eta gainera, gordagoa lan manifa, eta gozei guztiak, pues eh, zein e, hobeto ba, eta ares gaur egungo parejita sensazionalista horri ematea baino, ez? Bai, bai, joiek dira, bikotekide polita egiten dute, bai, e, zein baina zen azkagarrigoa, baina bueno, zein diogu ba, ala dira beraiek, eta baitare aipatzea hemen dugun zalakain jauna komentatu digula, <laughs> ba, Ares jauna, parlamentuan unbait eh, esplikazioak eskatu zizkiotela e, kukutzan egondako karga polizialen inguruan, eta bertan jarri zuten ba, ikusi izanen duzute, nola e, ertza, iruz palau ertzainek eta eh, berna bateko pertsiana apurtzen duten. Eta irudioiek ikusten ziren bitartean, ba, nunbait e, Ares eri enfokatu egin zioten, eta irribarre, irribarre txobat, o, irribarre maltzurra zeukala urpegia. Beraz... E... Eta bere, bere komentarioan artean ere, e, eh, nesta horiek bideiek ikusi, bere erantzuna izan da, bere ustetan ertzaintzaren erantzuna oso e, proportzionala eta, eta profesionala izan dela. Buah, hori nuen entzuna, baina bueno, bere txera joatea eta berdina egitea eta orgu ere pozikarriko gara. Bai, badakizute, kontra esankorrak dira azken fina nolako gozak. Eta, bueno, ba, horrekin uzten zaituztegu, gure saria banatu dugu gargero. Eta nik eh, komentatuko dut azkeneko gozatxo bat, e, topatu webgunean, bilatuko baduzute, arkituko duzute eh, egune bat, e, informazioarekin, zeinetan eskatzen den gazte edo gazte ez direnen artista ezberdinen, edo gauza dela, ba, durangoko azokan, ba urtero egiten den Durangoko azokan beraien e, postuan edo jartzeko aukera dagoela, pues dela diskak edo dela liburuak edo dela edo zer gauza, ba beraiekin kontaktuan jarri eta hor jartzeko aukera dagoela. Orduan da pues hori gazte sortzaile guztiei deialdia, e, ba bertan beraien lanak aurkezteko edo osalagai jartzeko edo nahi dutena egiteko. Ordan hori topatu.info webgunean duzute informazio guztia hori gara esan barra naukan. <laughs> Bera, zorrekin usten zaituzte bai, eta baurrengo horrengo astera arte.